Znajući da ovaj ummet od Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem pa do sudnjega dana ima zajedničke principe. Ovaj ummet čita isti Kur'an, ovaj ummet se okriče istoj kibli, ovaj ummet ima istog poslanika, ovaj ummet ima, kažemo, iste izvore, ali se razlikujemo mi i prvi muslimani, razlikujemo se mi i naši pradjedovi, razlikujemo se, a šta je problem? zašto da se razlikujemo i zašto da drugačije izgledamo i drugačije razmišljamo kada isti Kur'an čitamo i istoj se kibli okrećemo i sve je isto, ništa se nije promijenilo osim mi. Pa je rekao ima Malik, la tasluhu hadih il umme imma ke illa kema saluhat evvaluha. Neće popraviti se stanje ovoga ummeta, ili neće, neće umet uspjeti, uspjeti napraviti ispravne i pozitivne reforme osim kao što su to uradili prvi. Misleći na prve muslimane, misleći na prvi džemat koji je okupio Muhammed sallallahu alaihi ve sellem na čelu sa Ebu Bekrom, Omerom, Osmanom i svim ostalim ashabima. Samo oni principi koji su preporodili ovu prvu generaciju ovi principi će preporađati ljude do sunnjega dana. Danas imamo jedan absurd. Ljudi čitaju istu knjigu, okreću se istoj kibli, kažu da slijede istog poslanika, a ne liče na prve muslimane. Ne liče i ne sprovode ono što u toj knjizi govori i piše, nego žive po nekakvim drugim trendovima, i nekakvim drugim izvorima. A Allah subhanahu wa ta'ala ni za što drugo nije objavio islam osim da se ljudi preporode. Pa da iz svakodnevnog džahilijeta pređu alternativu koja se islam zove. Govorili smo o Ebu Bekru radijallahu ta'ala anhu i počeli da govorimo o najboljim ljudima što nije slučajnost današnjice. Danas je na pozornici najpopularnije da se u prvi plan guraju najgori ljudi, najgora stvorenja, da se oni prave zvijezde, da se o njima piše, da se oni veličaju i da oni budu predvodnici ovoga dunjaluka. I zato nam je ovako stanje. Kada uvijek budu i kada god budu ašarul halk, najgora stvorenje na čelu, onda sami zaključite kakvo će stanje biti. A odmah možete prepostaviti kada najbolji budu ljude predvodili, oni koji se najviše Allaha boje, onda možete, jel tako, da predvidite uz Allahu pomoć kakvo će nam stanje biti. Govorili smo Ebu Bekru radijallahu ta'ala anhu, taj koji je dobio lekav esidik, iskren i samo iskren, i u govoru, i u svom životu, i u dijelu, živio za istinu, pomogao istinu i skončao na putu istine. I nije onda čudo zašto je Allah subhanahu wa ta'ala ovakvim ljudima oni zemljom hode podijelio džennetske vize. Mi danas kada ljudimo, vidimo ljude, vidimo da su već na njima znakovi džehennema, odcrnila u njihovim licima, od svrada koji je okonji u njima, od ružnog govora i ružniji adeta i ponašanja, to ne dolikuje nosiocima istine. I onima koji žele da uđu u pripremljen džennet, koga je Allah subhanahu wa ta'ala pripremio za bogobojazne. Ebu Bekr As-Siddiq je bio najbolji. Ali su odmah pored njega bili oni koji za jednu stopu ili jedan mali procenat su slabiji od njega, ali za nas veliki izazov. Ali za nas ljudi za proučavanje, jer je to bio proces odgajanja u medresi Rasula sallallahu alaihi ve sellem, pa ako se nije mogao prestići Ebu Bekr, to nije bilo razočarenje kod ashaba da danonočno čine dobra djela i da oni pokušaju da što bolji budu i da i oni džennetske vize zadobiju, a po dunjaluku hodaju. Danas ćemo uz Allahu te barake o tada pomoći u kratkim crtama govoriti o velikom čovjeku, o velikom čovjeku u svakom pogledu, i onom fizičkom, i onom simboličnom. Govorit ćemo o velikom Omeru ibn Khattabu radijallahu ta'ala anhu, kome isto tako Resul sallallahu alijeve sellem obećava džennet. I ne samo to. Kada je Resul sallallahu alaihi ve selleme bio u džennetu i vidio šta je Allah pripremio ljudima u džennetu, vidio je jedan specijalan dvorac sa posebnom opremom i posebnom gradnjom. Svi su dvorci u džennetu lijepi i oni su izazovni ali je ovaj dvorac zapeo za oči Rasulu sallallahu alaihi ve sellem. Pa je pitao Džibrila, kome će ovaj dvorac? Pa je rekao Džibril, to je Allah subhanahu wa ta'ala pripremio Omer ibn Khattabu radijallahu ta'ala anhu. Pa kaže Rasul sallallahu alaihi ve sellem, da se nisam bojao ljubomore Omerove, što će kasnije Omer potvrditi, da bi mu bila čast da je poslanik alaih selam ušao u njega, ušao bi Resul sallallahu alejhi ve selleme zbog tolike ljepote koja privlači, to jeste zbog ljepote ovog Omerovog dvorca koji će Omer nastaniti u džennetu. Pogledajte, draga moja braćo, ovi ljudina, šta je ove ljudine preporodilo? Konkretno vi znate ko je Omer. Puno ste vi toga Omeru čuli, Pa se u Mekki govorilo da će prije Omerov magerac islam primiti nego li Omer. To je bio veliki junak, veliki lovac, veliki junačina sa velikim prsima i velikim mišićima. To su mu svjedočili svi stanovnici Mekke. Niko se sa Omerom nije plaho zaprkavao. Svi su znali šta Omer može i šta umije i kolika je njegova ljudska snaga. On potiče iz plemena Kurejiš, iz ugledne porodice, poznat po junaštvu i po hrabrosti. O njegovom džahilijetu bi se moglo isto tako puno govoriti, ali u kratkim crtama bio je među najboljima u džahilijetu. Kao što kaže Resul sallallahu alaihi ve selleme, Hajrukum fil džahilijeti. Hajrukum fil islami. Ida tefakuhu. Najbolji u džahilijetu. Najbolji u islamu kada se podrši. Pa Omer radijallahu ta'ala anhu bio najjači u džahilijetu. Bio najjači u islamu. Bio pronicli u džahilijetu. Bio pronicli u islamu. Zagovarao pravdu u džahilijetu. Zagovara pravdu u islamu. Ono što je grešio u džahelijetu, to je samo zbog toga što nije znao kako se stvari redaju, nego je slijepo slijedio svoje pradjedove i pagansku vjeru. Pa je Omer radijallahu ta'ala anhu zbog te svoje paganske vjere i običaja Arapa jednoga dana svoju čerku uzeo i u pustinju je živu ukopao ukopao je dio sebe, ali je to bio ad, Ade Taref Arapa. Stidili su se ako imaju žensku djecu, to je smanjivalo njihovu vrijednost i ugled u društvu. Pogledajte do kojeg su momenta stigli. Pa kaže Omer radijallahu ta'ala anhu, kada se sjetim jedne stvari, toliko se razočaram i zaplačem, a kada se sjetim druge stvari, toliko se nasmijem. Bio sam, kaže, veliki džahil, pa sam svoje dijete, dok mi ono čistilo moju bujnu bradu, živo u zemlju ukupao. Hoće srce da mi se raspadne od tuge prema tom činu. A kada se sjetim druge stvari, imao sam kipa od atula, pa sam se vratio jednoga dana iz neuspješnog lova. Ništa nisam ulovio, a glad me je skladavala, pa nisam našao ništa drugo za shodno u svojoj kući, osim da načnem svoga kipa od Atula, da pojedem svoga Boga koga sam obožavao, pa kada se toga sjetim, onda se toliko nasmijem koliko smo u zabludi, u zabludi bili. Najbolji i u islamu, Omer radijallahu ta'ala anhu, taj čovjek koji je toliko bio ljut i toliko bio srdit, kada je čuo za islam, dao je sebi zadatak da će on riješiti Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, da će on ubiti Allahu a poslanika sallallahu alaihi ve sellem, jer je smatrao da je pojava Allahu a poslanika alaihi salatu wasalam u Mekki samo bela i šteta. Da on pravi problem u društvu, kao što danas ljudi, jedino smo problemi mi u društvu, Jedino oni koji želimo društvu dobro, mi se nazivamo pogrednim imenima, mi se nazivamo teroristima i vehabijama i u nas se upire prstom, straše se ljudi sa nama i pripremaju se razne emisije i programi i mi smo udarna vijest na takozvanoj fuj televiziji da bi se mi prikazali u najružnijem pakovanju. Tako je to. je to. Al tarihu yu'idu nafse. Historija se ponavlja. Nosioci istine mora imati svoje neprijatelje. Pa evo i Omera u Mekki priprema se da ubija Allahu a poslanika sallallahu alaihi sallam. Međutim, najbolji u džahilijetu, najbolji i u islamu, kada je čuo riječi Allaha tebareke wa ta'ala, Taha, bismillahirrahmanirrahim, rahman Taha, ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى Kada je čuo ove ajete, prve ajete sure Taha, u kojima Allah Đelešanu objavljuje da nije objavio Kur'an da se ljudi pate, nego vid posjećanja da se ljudi poboja Allaha subhanahu wa ta'ala, pa su ovi ajeti našli mjesta u Omerovom srcu. Pogledajte šta Allah radi. Allah sve može. anzalna hada ala jabal, la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati Allah. Wa tilka الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم yatafakkarun. da ovaj Kur'an kakvom brdu objavimo. Ti bi vidio kako se ono iz straho poštovanja pred Allahom mrvi. Tako mi ajete navodimo ljudima, ne bi ljudi pameti došli. Pa ako je Ako brdo ne može podnijeti Allahove riječi, ne može ostati ravnodušno. Kako da brdo koje se zove Omer, radijallahu ta'ala anhu, ostane ravnodušan? I kreće Omer. A poslanik, alaih salatu wasalam, je činio dovu da Allah subhanahu wa ta'ala uputi jednu od dvojice Omera. Ili Omer ibn Khalpaba ili Amra, to jeste poznatog Ebu Džehla, Pa je Allah subhanahu wa ta'ala uputio Omera ibn Khattaba. Ovo je obradovalo muslimane. Muslimani su se obradovali. Vje se proširila Mekom. Čak muslimani koji su otišli u prvu hiđu Abesiniju. O tolike radosti i znanosti šta Omer sve može uraditi i koji je on doprilo za islam, odmah su se neki odlučili da se ponovo da se ponovo u Meku vrate. Vjernik je uvijek hrabar. Omerova hrabrost je poznata bila i prije Islama. Odmah je rekao Allahov poslaniku, alaihissalatu wassalam, o Allahov poslaniće, ovo je istina, nema potrebe da se krijemo, nego trebamo da javno izađemo i da obznanimo. Bio je hrabar do kraja, I odmah je otišao pored Kabe i rekao mušicima šta je primio i ni u islam pozvao. Nastao je sukob i bitka koja je trajala od podne do akšama. Ko je približio se Omeru radijallahu ta'ala anhu, morao je da liže prašinu. Pa se stvar za drugo vrijeme odgađa. Nedaleko nakon toga Allah subhanahu wa ta'ala naređuje muslimanima hijđru. I ova hrabrost vjednička, mu'minska, dolazi do izražaja. Odlučuje Omer radijallahu ta'ala anhu, ne može Omer iz svoje kože. Odlučuje da javno učini hijđru. Zamislite, draga moja braćo, prkositi čitavom jednom sistemu, prkositi svim glavešinama toga vremena. Tolika hrabrost i odvažnost, još kad se tu doda iman islam. Jer islam čini ljude hrabrim. Mi vidimo sada na ratištima gdje se napada islam. Da tamo nisu nik nikakvi bokseri posebni. Niti nekakvi veliki ljudi u bukvalnom smislu da su to naša mala, sitna braća. Mnogi nisu možda ni punoljetni po islamu, a neki su onako slabašni, ali šta ih čini ponosnim? Šta ih čini hrabrim? Šta ih to nosi da skaču na tenkove i da se podlače po tenkove i dižu i uzrak? I da bez kloništa čekaju najsavremenije letilice? Hrvim? upravo ta imanska hrabrost koja dolazi iz imana i tako će biti do sudnjega, do sudnjega dana. Došao je Omer u Meku oko Kjabe i obratio se mušicima Meke, tim svim glavešinama i rekao im, znajte da sutra ja krećem u pravcu Medine, ko želi da ga njegova majka otplakiva, i da njegova žena udovica bude i da mu djeca budu siročar, neka me sačeka u toj dolini. Poznata dolina s kojom se ide u pravcu Medine. Međutim, ne znamo slučaj. Ganjali su Resula sallallahu alaihi ve selleme i tragali za njim. I tragali su za mnogim koji su učinili tajno hijžu, ali niko nije smio pred Omera izaći. I ovaj slučaj, draga moja braćo, Zbog ovolike hrabrosti, znate li odkad mi računamo hiđetski kalendar? Računamo ga od Omerove hiđne. Od onoga momenta kada je hrabri Omer ustao i prema Medini krenuo. Od tada mi imamo svoj kalendar, a ja sam ubijeđen da mnogi koji ovdje sjedimo ne znamo nabrojati šest, to jeste dvanest hiđetskih mjeseci, toliko smo učevni svom dinu, a nikoga ne ponižavam, ali to je odraz ovoga stanja. Mi znamo za bogove januar, februar, mart, april, maj, juni, juli, august, septembar, oktobar, novembar, decembar. Sve su to nečija božanstva i to dobro znamo. A kada bi o četiri sveta mjeseca pitali, vjerovatno svi mislite da je to Ramazan. Ali nije. On je svet po svojoj drugoj vrijednosti i svojim drugim izazovima. Od ovoga momenta i omerove hijdre Mi muslimani imamo svoj kalendar koji nije izmišljen. Kao što drugi kažu da se Isa a.s. rodio u po zime i čekaju snijeg da bi mogli svoje blagdane sprovoditi, a mi znamo da se on rodio kada svježi datula ima. Jer mi Kur'anu vjerujemo, a Vatikanu ne vjerujemo. I oni sami sebe, evo, u zadnje vrijeme demantuju. Šeitan mora ići s druge strane. Pogledajte, draga moje braćo, šta radi islam od Omera. Od tog velikog insana, silnog i žestokog, jakog i odvažnog, ovoga momenta nevidljivi šeitan. Ako Omer el Faruk, ime kome koje mu je dao, ili lekav koje, koje mu ga je dao, Resul sallallahu alaihi ve selleme, zbog toga što je veliki rastavljač istine od bježi šeitan drugim putem kada Omer ne iđi. Mi danas kada bilo kuda hodamo, imamo osjećaj da nas je stotinu šeitana uzjalo. Samo nam zlo nagovaraju i mi samo izvršavamo šeitanske naredbe. Ugledaj ono, pogledaj ono, odmjeri ono, zjevaj ono, broj zube onome i ovome. A pogledajte Omera radijallahu ta'ala anhu. Ne smije šeitan Ne smije šeitan da ide putem kojim Omer ide mora da mjera op mijenja opciju. A šta mislite onda vidljivim šeitanima? Smijeli se neko pred Omera ispraviti? Evo nas na bedru. A Akira svakog muslimana treba da povede svoga sahibiju u pravcu šehadeta. Ovaj veliki junak nije samo junačina nakon u priči, nego on ima pokriće za svoje junaštvo. Pogledajte bitaka. Odmah na, betru, na bedru hoće Omer radijallahu ta'ala anhu da se on obračuna sa Ebu Džehlom. A Ebu Džehl, to je Ibn Hišam, je njegov dajđa. I nije se pomakao Ibn Hišam više sa, sa bedra. Ostao je tu kao lešina. Pogledajte što radi iman i što radi akida koju ulijeva islam, a podučava Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, Omer radijallahu ta'ala anhu je veliki vojskovođa. Omer radijallahu ta'ala anhu je odna rame uz rame uz Resula sallallahu alaihi ve sellem. On štiti Allahu poslanika. On kada neko ružnu riječ izgovori koja se može dvosmisleno tumačiti ili može se kazati da je čovjek pogrešio u izgovoru odma Omer radijallahu ta'ala anhum i sukiva svoju sablju i kaže, o Allahu poslaniće, dozvoli mi, ima on svog komadanta, koga uvažava i cijeni, ovoga momenta sada uvažava Ebu Bekra i ne suprostavlja mu se ni u čemu, iako je fizički jači od Ebu Bekra, ovo jedino može Islam, kod nas je danas veliko rasulo, niko nikoga ne benda, svi hoćemo da kažemo da smo muslimani, a džahilijet nam izvire iz nosa iz usta. Živimo kao paganini, a islam uči nečemu drugom i zato imamo ovo stanje koje danas imamo. Omer radijallahu ta'ala anhu i on plaće. Može zaplakati i Omer. Poznato je bilo da je Omer radijallahu ta'ala anhu puno plakao. Mogao ga je jedan ajet baciti u nesvijest i da otplakiva danima. Ali posebno se ističe njegovo plakanje kada se razbolio Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem. Razbolio se Allahov poslanik sallallahu alaihi ve selleme, razbolio se i ona radijallahu ta'ala anhu. Ne jede Allahov poslanik i ne pije, ne jede ni Omer, ni Ebu Bekri, najbolji ashabi. To je suosećanje sa onim koga voliš. Ali kada se pronijela vijest da je umro Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, onda Omer radijallahu ta'ala anhu gubi kontrolu. Nije to samo više puko plakanje, nego i sukao sablju i kazao koga čujem da je rekao da je umro Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ja ću mu mojom sabljom glavu otkinuti. Nije mogao se s tim pomiriti ali dolazi njegov halifa, dolazi onaj koji je još odgojeniji od njega i spremniji od njega. Prvi halifa muslimana briše velike suze Omeru radijallahu ta'ala anhu, a zatim govori o činjenicama i smirije muslimane, nakon čega muslimani zaista konstatuju da se mora sa kadrom i kadarskim odredbama biti zadovoljan. Allah je tako odredio i drugačije i drugačije ne može biti iman ostvaruje čuda. Ove radijallahu ta'ala anhu je nastavio da vodi džihad. Opremao vojske. Omer radijallahu ta'ala anhu ide on lično da preuzme ključeve kuca. Da preuzme ključeve kuca. I danas je tamo poznatova, poznata Omerova džamija. Omer radijallahu ta'ala anhu dovršava projekat koga je započeo Bubekr, uzima je, uzimajući Perziju i Vizantiju. I tu se dešava jedna muđiza našeg Resula sallallahu alaihi ve sellem. Vi znate kada je poslanik alaihi salatu wasalam krenuo na hiđu sa Ebu Bekrom, da se jedno vrijeme krio, a onda je u pravcu Medine krenuo, pa je Suraka ibn Malik dobio ogromnu nagradu da ako uhvati Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme, da će biti ogromno nagrađen od strane mušnika u Mekki. Pa zamolo što nije stigao Allahov poslanika, njegov konj je propao u pustinju, pa je vidio tada čudo, ali ga poslanik alaihi sallatu wasalam tješi i kaže, ti ćeš jednog dana nositi u svojim rukama tač od kisre. Pa se tako ispostavilo, u vrijeme Omerovog napada i slanja vojske prema Perziji, dolazi Suraka ibn Malik i nosi, nosi ovo, ovaj nakit koji je, draga moja braćo, u to vrijeme bio vrijednost kao vrijednost pola svjetskog plaga. Možete misliti o kojoj se tadašnjoj vrijednosti radi. Pravdo mir vlada. Omar radijallahu ta'ala anhu je bio pravedan. I tomu svjedoče i vjernici i nevjernici. Kada je ta isti Kisra poslao iz aslanika da pokuša Omera navesti na pregovore, našao je Omera radijallahu ta'ala anhu, a on spava iza jedne palme u hladu Medine. Nije mogao da vjeruje da vladar nema palaču, i nema obezbeđenje i nema rok prijema, nego da vladar tako može lako leći u hlad i zaspati i toliku sigurnost osjetiti. Pa je tada ovaj zaslanik kazao velike riječi koje se često ponavljaju. Inneke adilte, fa aminte fa nimte. Ti si zaista pravedan vladar, pa si zbog svoje pravde siguran, a samo sigurni mogu dvoko i dobro zaspati. Omerova pravda je bila poznata i među muslimanima i među nemuslimanima. Jedne prilike je obilazio Medinu u noćnim sahatima u zadnjoj trećini noći pa je čuo kako jedna žena plače i svojoj djeci tepa dok nešto ključa bit će da je to voda i kamenje s kojom ona zavarava svoju djecu, a oni gladni nikako ne mogu da zaspu. Pa kada je Omer ovaj prizor vidio, odmah je sa svojim saradnikom do Bejtul Mala pošao, donio je hrane i on skuhao i djecu nahranio, a onda toj ženi predložio da se sutra poželi halifi, pa se bilježi da je sutra došla i zastidila se, vidla da je to Omer ibn Khattab radijallahu ta'ala anhum, a kada je nosio i tijelo da ponese teret, rekao je njegov bliži saradnik, musleme, rekao je, o halifo, daj da ja ponesem teret, pa mu kaže halifa, a hoćeš li ponijeti moje terete na sudnjeme danu? Ili primjer kopta koji se je naticao sa sinom od namjesnika Amr ibn Asa, pa ga ovaj pobjedio, a onda ga sin namjesnikom kljunuo i udario, ali je znao čovjek gdje pravda ima, otišao u Medinu i požalio se pravednom vladaru, pa je na kraju dobio svoja prava i bio je ponižen i namjesnik i njegov sin pred očima kopta. Ili slučaj kršćanina iz Humsa, grada koji se danas napada od strane šija i Allahu i neprijatelja, kada je Halid Ubliveli došao tu, tijelo je da napravi džamiju na jednom prelijepom mjestu gdje je bila kuća jednog kršćanina, pa ovaj nije dozvolio a Halid ga molio i ubjeđivao, a nakon toga naredio da se sluši ta kuća, a bolja da mu se napravi, pa je otišao u Medinu ovaj krčanin, znao je gdje može naći pravdu, pa je naređeno Halid ibn Velidu da sruši džamiju i da napravi istu kuću koju ovaj krčanin imao. Pa kada je ovo krčanin vidio, primio je islam, jer je vidio zaista da je islam din pravde, din onoga što želi, što Allah subhanahu wa ta'ala hoće ljudima dobro, da se svačije pravo poštuje. Kulu kao li hada ostavila li u nekom festavfiruhu, innehu huva gafuru rahim, u ahiru da'avana, anilhamdulillahi rabbil alamin, festavfiruhu. الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين Draga moja braćo, mi govorimo o pravdi i o velikim pravednim ljudima, a vidite gdje mi danas živimo. Danas je popularno biti nepravedan, danas je popularno znači ljude porobljavati, Upravo Omer radijallahu ta'ala anhu, kada je tukao svoga namjesnika, govorio je zbog čega sam te ja postavio. Jesam li te ja poslao u misl da tražiš od ljudi da te obožavaju? Zar i nisu njihove majke rodile slobodnim? Otkud tebi pravo da ljude porobljavaš? Mi smo danas upravo porobljeni. Mi danas ni hajvansku slobodu nemamo, a kamo li pravdu ili nešto slično tome? La haula wa la kuvata illa billa. Pravdom Omerovom se svi izjednačuju nije kod Omera bilo po bavi, po stričevima i po rodbini, po najbližima, nego se je morala pravda zadovoljiti, pa se navodi slučaj da je jedan iz plemena Rasasinah, Emir ibn Ejhan, došao u Medinu, a zatim sa Omerom otišao na hač, bio je uglednik u svom narodu, primio islam on i sva njegova konica, pa u Tavafu nehotice jedan Arab stane ome Emiru Ejhanu, i učepi ga, a ovaj ni dva, ni tri, nego odma plesku i zaušiju ovom slabašnom muslimanu. Znao je ovaj obični musliman da Omer dijeli pravdu, pa se je poželio Omeru. Pa je Omer, radijallahu ta'ala anhu, zovno ovoga namjesnika vladara, svoga naroda i uglednika, da se sudi između njega i ovoga običnog muslimana. Pa je se začudio ovaj vojskovođa. Kako veli ja sam, taj i taj iz tog i tog plemena, ovaj čovjek ne dolikuje da ja sa njim kakav spor imam. Pa mu Omer radijallahu ta'ala kaže Inne ekremekum inda Allahi et kakum. Ljudi su kod Allaha samo po bogobojaznosti na, na većim stepenima. Svi su ljudi kod Allaha isti, samo je kod Allaha bolji onaj koji se Allaha više boji. Nije se kod Omera mogao provući ovaj uglednik, nego je morala pravda biti podmirena I zbog toga je Allah subhanahu wa ta'ala dao blagostanje ovome vladaru. Zamislite tada vladati sa pola svijeta. Zamislite tada da su ga morali poštovati i muslimanski namjesnici i nevjernički vladari. Znali su da će pravda svijetom zavladati. I zato pogledajte, draga moja braćo, danas čovjek kada bude zadužen ili nešto oponaša bilo šta, ima bilo kakvu funkciju, sa njim se ne može pričati. Kod njega se termin mora tražiti, moraš imati neke veze da bi ti mogao sa njim nešto potrebom svojom dunjaloškom obaviti, a pogledajte velikog omera, koji vlada tada sa pola svijeta, uzeo dvije civilizacije, Perziju i Vizantiju, ali pored toga strahuje u džehennama. I često kada sam razmišlja kaže kamo sreće da majka Omerova nije Omera rodila. O njegovo je briga bila šta će biti sa ovcom koja u dolini Eufrata nogu prebila. On nije zloupotrebljavao svoj položaj kao što je to danas. On je znači pravdu dijelio na svakom mjestu. I on je Allaha subhanahu wa ta'ala na takav način obožavao. I zato su znali i najveći nevjernici da ako im zatreba pravde, da kod Omera pravdu mogu naći. Mržja ne može se sakriti. Dobri ljudi, iskreni Allaho i robovi, pravednici, moraju svoje kadarske neprijatelje imati. Pa su neprijatelji slama, počeli da sklapaju plan kako da se riješe pravedno čovjeka ne bili ponovo, jel tako, vandalizam zavladao. Pa su našli čovjeka Lulu, Međusija, Fejruza, Perzijanca, koji je imao pik na Omera. Naime, jedne prilike bio na suđenju kod Omera radijallahu ta'ala anhu, pa nije Omer presudio njegovu korist, pa se je ta mržnja i nepretenstvo moglo vidjeti odma na licu toga čovjeka. Njega je Omer zabilježio, ali ga nije mogao u tolikim masama do kraja pratiti. Pripremao se ovaj međusija, spremio, spremio hanđar sa dvije oštrice i stalno ga kisalio u otrovu, a onda jedne prilike iskoristio priliku kada muslimani safaju svoje safove i kada Omer kao imam treba da povede muslimane u namaz, prišao je sleđa mučki, onako kukavički kao što rade kukavice i na brzinu nekoliko puta izbog Omera radijallahu ta'ala anhu. Nakon toga u svoj, svom bježanju uspio još nekolicinu ashaba da izbode, neki su od njih preselili, a neki su se izliječili, a nakon toga što su ga ashabi stigli i opkolili, onda je sam sebi dohakao. Ne bi on uspio, Allah najbolje zna, da je išao licem u lice Omeru radijallahu dala Anu, ali kukavice i kukavičluk, ovo je njihov metoda da koriste prilike koje, u kojima se čovjek najmanje nada i da obave svoj prljavi, prljavi posao. Omer radijallahu ta'ala anhu, krvari po džami, vode ga u njegovu sobu, gubi svijest i dolazi sebi. Kada je prvi put došao sebi, odmah pita šta je sa muslimanima i njihovim namazom. Jel se namaz obavio do kraja? Šta bi danas rekao nekakav vladar, namjesnik, presjednik? Odma bi kazao ima li led za Ameriku i New Gdje su najveći doktori? Gdje su najveći stručnjaci? Spašava i ne pitaj koliko para iz državne blagajne za tu operaciju treba. Ali neka se sjete i neka se prisjete silnici današnjice. Neka pitaju i neka se raspitivaju. I neka na internetu prate je li još uvijek živ Šaron ili nije. Eno ga živ je, a mrtav je. Eno Lešina još uvijek diše. Preko deset godina je već na posteljini. I još deset godina Allah najbolje zna koliko će ležati. Hoće Allah subhanahu wa ta'ala da pokaže silnicima i vidjeli smo ovo novije vrijeme kako završavaju silnici, kako je završio, završio Gaddafi, kako je završio Gajri Mubarek, kako će ovaj divljak šumski lav završiti i tako će završiti svi silnici kao što je završio i Firaun i Haman i Karun, a pogledajte kako završavaju dostojanstveni i veliki ljudi. radi Allahu ta'ala anhu, prvi put kad je došao malo bolje sebi, zna je manet i brigu i potrebu muslimana, odma je okupio uži sastava shaba, upravo one kojima je Resul sallallahu alaihi ve selleme obećao džennet da se izabere halifa, odabrao je šest ljudi, a onda je njima dao za pravo da oni izdeđu sebe izaberu ko, je, ko će biti halifa. Pogledajte, draga moja braćo, pogledajte ovoga velikana. On ima sina koji se zove Abdullah ibn Omer. Čovjek koji je po svojoj vanštini i po svom sunnetu i po svom izgledu i po svom životu najviše ličio Allahu poslaniku sallallahu alaihi ve selleme. Pogledajte pravednog Omera. Kako dijeli vlast na pravedan način. Nije ni ovi šest ljudi uvrstio svoga sina a kamli da je kazao najpriče da moj sin Omer bude halifa, nego je kazao mom sinu Omeru je dovoljno što će njegov babo odgovarati za emanet koji je preuzeo, a njemu je dovoljno da bude obični musliman. Ovako postupaju razumnom obdareni, ovako postupaju oni koji su bogobojazni, ovako postupaju oni koji znaju šta je emanet i da je to jeume idin nedamet, da će to biti kajanje na sudnjeve danu. Slast i vlast. Vlast je slast, ali ona kajanje na sudnjeve danu. Pogotovo ova današnja vlast. Ona je otrov i nije nikakva slast. Jer danas vladar u stvari samo može da naređuje zlo. I to mu se dozvoljava. A čim bi počeo da naredi dobro, evo došlo je do novog resulu Leme. Jesmo li vidjeli nekakve nove reforme? Naproti vidimo nove izmišljotine i nove širkijate i novo tucanje i farbanje jaja sa nevjenicima. Zato što je sistem na koji su postavljeni da se samo uspostavlja zlo na zemlji, a nikako da se dobro, da se dobro nadomjesti. I na kraju, draga moja braćo, a puno bi se moglo o Omeru radijallahu ta'ala anhu govoriti, ali nam je cilj samo da se postaknemo, i da se prisjetimo da je Omer vladar bio, da je Omer najpobožniji bio, da je Omer najhrabriji bio, da je Omer, kako kaže Resul sallallahu alaihi ve selleme, da može biti poslanik posle mene, bio bi Omer radijallahu ta'ala anhu. Ovaj punac Resula sallallahu alaihi ve sellem, ovaj čovjek koji je živio za islam i umro za islam, Cilj nam je da se postaknemo, da i mi budemo islamisti, tako nas drugi nazivaju, da smo mi islamisti, a mi Haman od islama ništa nemamo. I da se sa islamom često igramo, i Dunjaluku nam je ušao i u aortu i u oči i uši. Samo o Dunjaluku pričamo, a drugi nam kažu da mi nismo Dunjalučari. Ovo kaže prvo sebi, a onda i svojoj braći, da bi nam život Omerov bio velika pouka, i da bi se osnažili i da bi se hrabrosti učili i vještinama koje Omer poznavao i njegovoj pravdi, jer svi smo vi pastiri, svako ima svoju odgovornost. Kullukum ra'in wa kullukum esfuna ra'ijeti. Svi ste vi pastiri, svi ćete biti odgovorni za svoja stada. Prvi šehid među desetoricom kojima je obećan džennet. Resul sallallahu alaihi ve selleme jedne prilike sjedio i kaže evo sa mnom sidika, i dvojce šehida. A tu je bio, tu je bio Omer i Osman radijallahu ta'ala anhum. Ovo je prvi šehid od desetorice kojima je obećan džennet. Omer radijallahu ta'ala anhum je molio Allaha subhanahu wa ta'ala da ga Allah subhanahu wa ta'ala počasti šehidskom nagradom. Allah la yubiju ežel mu'minin. Allah neće da iznevjeri obavezno prema vjernicima i Allah daje da vjernici ono što dove, da na kraju to i dobiju. Zato molim Allaha te barake wa ta'ala da se pozivamo i da živimo po sitku Ebu Bekra radijallahu ta'ala anhu i po svim njegovim karakteristikama koje mogu nas iz temelja promijenuti. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam bude ibret Omerovo obhođenje u Islamu i njegovo slušanje Ebu Bekra radijallahu ta'ala anhu i mi nekoga moramo slušati i mi pred nekim moramo mino stojati pred Allahom samo stojimo i njemu padamo na seždu ali u ljudskom rodu moramo nekoga uvažavati pa pogledajmo ko će nas u životu voditi molim Allaha subhanahu wa ta'ala da poveća broj Ebu Bekrova do sunnjega dana i Omera radijallahu ta'ala anhu i njima slični i da se ponovo ovaj ummet vrati na džadu kao što je to bio u prvo vrijeme i da zavlada islam istokom i zapadom molim Allaha tabarekevo ta'ala da pomogne našu braću u Šamu a da ponizi šije i lažnu islamsku državu Iran molim Allaha subhanahu wa ta'ala da ponizi sve spletkaroše koji spletkare protiv Islama, da se podigne zastave Islama, diljem Dunjaluka i našom Bosnom. Molim Allaha te barake wa ta'ala da nas svima oprosti i da nas u džennetu vede.